Alan ýagşydyr. Adam ogly bu dünýäden ötünçäň, at bilen abraý alan ýagşydyr, gulatynyň saýasynda ýatynçaň, bürgüt penjesinde galany ýagşydyr. Binamaz elinden tagam içmäňler, islenmegen ýerde güftar açmaňlar, hergiz namart köprüsinden geçmäňler, gark bolup derýada, galany ýagşydyr. Hataryň görküdir, maýalar nerler, ilimiň kuwwaty merdana ärler, ýalançy Taňrynyň duşmany diýrler, Emma jaý ýerinde. Ýalan ýagşydyr. Magtymguly diýr sözüm dag aşmaz. Namart adam ýoldaşyna garaşmaz. Ýathane ýerinde gülmek ýaraşmaz. Toýuň meýlisinde gülen ýagşydyr.